fuska mun tsaya a inda gogo ta kwata babba a hannun mu ne ba domin ta ce ba ta zama kullum ita ce ne yawon makaranta kuma ba za a bar yaro yana walaji da a tsakar gida shi da ɗan aiki ba. Ni a idu jirgin na ke cewa sai ku biyo domin yadda za ta kaya mujaddada suka da cewa to shi kenan tunda abin na ya zama haka babba ba zai dawo hannunki ba ki bar su a hannun mamansa wannan umarni ne na mahaifiyata ba zan iya ƙetare shi ba kuma dole ki bi umarninta in kuma ba za ki bi ba to ba ki isa ni ki sa in ƙetare dokar ta ba dole in yi mata biyayya don in gawa da duniya ta lafiya ni ba ta doka a gaban ka ta so ma aikin kuka shi kenan ta san ta rabu da babba inda har mutum ya ba da goyon baya shi ma ya fi sawun masu son su kunta wa rayuwarsa ita kam da ta san za a raba ta da babba bayan sun ta da juna na tun farko bata amsa roƙonsa ba don kuwa saƙo akwai babban illa yayin rabuwarsu ko ban da ta durƙusa tana yi bai sa ya fi tausayinsa ta lallace ta da kalamai masu daɗi ba illa ma ɗaga murya da yayi yana mata sababi ma haka ne ɗauki da ta sani a gaba tunanin kuka saka ka ce na yi miki wani abu yanzu in wani ya shigo an sai ɗauka wani shahararren abu na yi miki a halin magana ce kawai na ya zama dole ki bi yadda na ce babu sauyi to ne abin yi mini kuka buɗe ƙofar falonsa da aka yi su ya mai da hankalinsa da ƙofar don ganin mai shigowa ubbata da shigo falon ta da sallama Khadija ta ce ina tsakar gida ke jin sautin kuka na tashi lafiya wannan ke durƙusa tana kuka wani abu kai mata zo ki ga kai yake ni babu abin da nayi mata magana ce akan amsar babba na riga na gaya mata dole in ji umarnin abin da kika ce kuma take min kuka da majiyar in dawo mata da shi ni ba magana ba a hannu hannuna take ba sai wato kika ce goya ta baki tana duban mu ni ba tace ni na karɓe shi kuma kina ganin ban yi miki daidai ba kina kika kawo ƙara ta gurin sa to yanzu sai kin ji matsayina a bakin sa in da ba ce ni uwarsa ba ce mai sawa da hanawa mai yi masa umarni ko in hana shi to yanzu sai ki yarda na mai da bafa hannun uwarsa babu mai dawo miki da shi in kuma kina ganin wanda kika kawo wa ƙarar zai mai da miki shi to ga shi ga shi nan sun ga tafiya ta gogo ta juya ta wata ta bar mini ba a zai tana ci gaba da sarƙar kokanta na rashin ina za ta dosa da za a kare mata hawayenta mutum ma bai sai da al'amarinta sai ka hannu ya ɗauki babban da ke riƙe a hannun mini ba shi ma kuka yake ta uwar goyin haka suka shiga ɗakin barcinsa ya bar ta nan ta san ta ji su ciki da wata magana akan babban zai iya yi mata wata tijara ta tsara hawayenta ta tashi ta tafi ɗakin ta ta so sabon kuka wanda ya ɗauke ta akalla fiye da awanni uku Rana ko abin karyawa ba ta neman wa cikinta ba har bayan kiran sallah a zahar tana naɗa a gado da ƙyar ta iya tashi jiri na ɗibar ta ta je babu ta yi wanka da ruwa mai zafi sosai sannan ta ɗauro alwala ta zo ta yi sallar a zaune don ba za ta iya tsayuwa ba saboda tsananin yunwa da jiri da yake ɗibar Shi mai kawai ta haɗa da zafinsa ta sanya cikin kofi ɗaya bata gama numfasawa ba ta so majin duniya na juya mata kafin ka ce kobo amarya ta so mata da dangaren ta so mace kashi babu ji babu gani sai ta amayar da duka tun da ta sa sannan ta koma yin wani koyon amai tamkar za ta amayar da ɗan hanzun cikinta rarrafa da ƙyar ta ɗauko wayarta ta kira layin mijin mai ɗaga ba haka ta yi ta kira ko sau goma bai ɗaga ba ita ta tsale shi sai mata uzurin ƙila baya kusa da ne nan da nan ta ji zazzaɓi shi ma ya kawo masa nasu ziyarar a haka cikin jiri da zazzaɓin ta shiga bayi ta wanke jikinta ta je ta gyara gurin da ta ɓata da amai sannan ta kwanta a gurin jini kanta cikin bargo tana mai kyautata zazzabi na kwankwatan ƙashinta a makaranta maman Diza ta ji ta shiru bata zo ba wasu za su yi test sai ta kiran wayarta tana ringin amma ba dauka ba har lokacin shiga test din sai ta rike wata kawarta tana na ta yi wa muni badin suna gamawa ta shiga motarta ta ni gidan su ba don ta gani ko lafiya ba ta zo makaranta ba sannan kuma ba ta daga waya ba ko da maman Dija ta shigo gidan su ba ta wuce ɗakin ta kai tsaye ba ɗakin su ya bata nufa sai sallama suka amsa mata suna zaune a falo da goggo babba na zaune a gefe yana kuka tare da watsi da kayan wasan da aka kula masa a gaban gabansa maman duka ta rufe ta da goggo sannan ta da shi ba tare da tambayar ta ya jikinta ta gaban babba ta ɗauke su tana cewa babba me kake wa rikici alama man na ba nan ne mani ba take nufi Suwaiba ta ce, "Tana nan, rikici kawai yake ji." Goggo ta ce, "Tana ɗakin ta." sai safe da muka gaisa, ban sake ganin ta ba. Maman diga take ce, "Ni ma na biyo ne in gani ko lafiya." ta je makaranta ba, kuma na yi ta ta ba ta ɗauka ba. Bari in je in duba ta ko lafiya. Ta yi ta sallama a ƙofar falon ba ta ji shiru ga ƙofar falon a buɗe. hakan ya ta shiga falon shiru babu kowa ta ci gaba da sallamar da ta ji ba amsa ba Inda ta san mai gidan baya gida ta sauke ɗakin Muniban ta iske ta wajen da nufin bargo tana ta mace ta tare da lumfar sarki da gudu ta isa gare ta ta yaya bargon a tsorata tana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Muniban mai ta faruwa haka ba da lafiya ne kina daki ciwo zai kashe ki ba wanda ya damu sannan ya duba an ji ki shiru a daki wannan wata irin rayuwa ce ta zauna kusa da ita ta kar hannu wayarta ta ji zafi hau tamkar wuta ta kira sunanta ta amsa da ƙyar ta da kallon fuskarta ta yi magana da ɗan amal girka amma amma gare ki ki cikin ki sa cikin bana ki kwanci cikin mawuyacin hali da ciwon azumi ne ta ci iske namu maman dija duk ta rude ta tayar da mu ba zaune tana cewa asibiti zan kira mijin ya kai ki wannan ciwo ya wuce a sa masa magani a kwanta a gida Duk yadda ta yi rana, tamkar wadda ta yi shekara a kwanta tana jinya ta ɗauki mani ba ta kira layin mujib ɗin. Har ta yi ta gaji, bai ɗaga ba, ba ta ta kai ta ce, "Ina yi ta da fara amai, kuma kusan bai ta a hutu ki ɗauka tsaro a tunani na idan ya kira amma zai kira ba na da kawai ba zai ɗauka na wani ya Maman Duda cikin rashin fahimtar inda zancen mu ne bai sa gaba ta ce wani guri suka ce miki an kai babba? Na shiga ɗakin ciwon ba zai da gogo na ga yana kuka babu inda aka kai shi. Mai ba ta yace kawai da haƙora ta ce babu inda aka sun fi samun gwagwani ta amce su daga hannuna ta mai da rufar ta hannun mamarsa tun da wani ba na sama ba mai da karatu na bai zo ƙarshe ba sun kuma hakura da karatu sun ta bar min yaron a hannuna na rufar masa shi ba zan buwa yawa yawan baya tare da ni ba sai ta masa haka da ya kira zo ne amma ka kuma manta ne wahala jiya tana yin kuka jiya yin barci ba kuma haka na kwana ba barci ba kuka alhaki ya yi yawa da kanta ta jingina da allon gado hawa yana kwarara a idonta maman diga ta girgiza kai tare tausayin aminiyar tata ta ce ni yanzu abin da nake so da ke don Allah ki kwantar da hankalinki ki lallashi zuciyarki akan rashin babban kan rashin nasa ya janyo miki wani gagarumin ciwo inda sun kwace shi ki tsale shi duk abin da mutum ya yi don ya turguna wa rayuwar wani ai kansa ya yi wa muna nan muna yi maki addu'a kuma Allah ya ba ki naki a dukiya babu mai raba shi da shi balle a ce ba ke suka haife shi ba bari in je in nemi jinin gwaggon sai mu je asibiti nan ba zan yi wuce zan da ciwo a gida ba amma dija ta je ta sani gwaggo sai mata bayanin halin da mu ne da ke ciki na rashin lafiya ta da baki ta yi ta ce da ce ba ta ɗauke mu da wani muhimmanci ba sai ba ta gaya mana ba su da lafiya ba ke wani da suka zo har ba su sun sani to ni yanzu yawan sanyi na a gurinta da har za a nemi izini ma A jin akwai ta asibiti sai ki je ku jira dawowar mijinka ni babu ruwa na. mama ce ta kuma man dija a tsaye kai zaman zumunci ya lalace in bayan haka sai na mutum zai so ne ko wutun ta da naka, wanda dan uwanka ya haifa In dai da zumunci ai tamkar ta sai shi amma mutane sun yi wa ki da zumunci ta zaka roƙon gogon a karo na biyu ki hakuri gogo ki ba ni izini in kai ta asibiti wanda na cikin matsanancin ciwo sosai kuma muna ta kiran wayarsa bai dauka ba tunda ke uwarsa ce na tabbata idan kika so masa da izinin ki muka tafi ba zai ce an yi masa ba daidai ba gogo kan fafur ta ki ba su izinin tafiya asibiti ta gabe akan lallan su da su jira ya dawo a diga ta dawo ɗakin mami ba ta iske ta girkusa a ƙasa tana ta wani mai tsoron amai ta galabaita sosai ta sake gwada kiran wayar mujib amma ya kashe alamar ya gana kiran da mu ban sai mata in ya so sai ta hakura da kiran nasa kawai sai ta kira layin na amina kara kara biyu ta dauka kace maman yace maman diza ba mu ni ba ce ga yana a ɗakin ta ba shi da lafiya sosai na yi ta kira wayar mijinta bai ɗauka ba saboda ya zo a kai ta asibiti sai na zo na yi gwaggo magana ta bani izini mu ta asibiti tunda bikin ya yi tsanani amma wallahi ta ce wata dai mu jira ya dawo ita ba ruwanta sai na ta bari in kira ki in ga miki ko za ki je kila idan ta ga idan ki sai za kai ta asibitin mama ya ta rubuta ta ce wanda gogon ke miki ne da irin waɗannan ta ce nuna wa muni ba tamkar ba jinin ta ba in da rasa rayuwa ne ai ba ita ta kanta ba balle ta ba kanta haihuwa inda ya ake yi wallahi sun san za mu iya siyan mata ko da mu rawa gorin su yaran su nan zuwa yanzu nan mama Amina na zuwa da ta ga halin da ban ke ciki sai ta zub da hawaye ta zo da kanta ta sake yi wa gogo bayani tare da neman izini amma fafar gogon ta ce a bari mu ji dawo tunda suke aurenta ita kan ba ta da iko da ita mutai mama ne ta tashi zafi dama ba wani shiri suke da goggon ba a dalilin irin matsin lamba da take yi inan sama ni ba. to kuma ga shi yanzu abin ya haɗu biyu matsin lambar ya haɗa da maniba hannatu ya fi na ta tsanani ina da soyayya ta zahiri ta duduwa gwanta ce nan, zan nemi izinin waɗanda suke gaba da ke, don na san su masu ƙaunar ta ne. Ba za su so a bata ciwo ya halaka ta a gida ba in ba da kaddara ma mai zai sa mutum ya auri jini wanda ba ta kaunar uwarsa balle shi to kaddara aure ce haka Allah ya nufa ta jiya ta kace a dinka ta bar gwagwana ta da bi ba na kaunar ta din sai ku dauke ta ta aurar da ita inda ake kaunar ta ai duk wanda ya ce zai mallake min da ko dan uwa wallahi zan yi fito na fito da mutum in gwada wa mutum ƙarya yake yi dan a hanya yake kwana to ni na riga shi dan a san inda zai zo shi ni na kwana sai dai iske na a san wallahi sai dai mu zuba daga nan har yau mu tanan na mama ne ta amsa lambar babba Adamu ta gaya masa abin da ke faruwa tare da neman izininsa cikin ɓacin rai yake magana haba hajjira amina wasu ne ma za ki tsaya biya mahali irin na rayuwa na san sanin ina yake maka ciwo don Allah maza ki ɗauki yarinyar ku ta asibiti idan ya dawo ta ta rubuta mata takardar suka ya ba mu liban dama aiki tana ke kai ta gidan tana zama ba wani abu take yi ba ki bar ni da ita gobe zan zo gomban ko ta raina kanta ku azuma azama ku tafi asibitin Allah ya ba ta lafiya sai na zo gobe. nan da nan suka saka mani ba a motar su mama Amina suka wuce da ita asibiti gado aka bata aka ɗaura mata leda ruwa saboda amanda da ta yi ya sa jikinta ba ruwa a gwaje-gwajen da likita ya yi ya gaya musu tana cikin matsananciyar damuwa wanda har ta sa jininta ya hau kuma hakan na barazana da taɓa lafiyar zuciyarta mama ne ta shiga cikin damuwa matuƙa a nan maman diga ta bayyana mata musabbabin ciwon na muniba dalilin amsar kwambaba da gwaggwata a hannunta mama ne ta zauna a kujerar garin da muniba take kwance tana mata magana a hankali cikin lallashi kwantar da hankalinki amsar bafa da gwagwatar a hannunki ba amsar rayuwarki bane ko kuma kiran ranki har ki ta kanki damuwa wacce za ta zama musabbabin shigarki cikin wani hali ya ce dubiyan yanzu da kika sa kanki a ciki a dalilin shiga damuwa wasu rayuwa ai ba wata illa ba ne. da sa su dinga turguna wa rayuwarki Don Allah bai ba ki ba ki sa ranki a inuwa Allah na sanar da ke Shin kuna ina wanda ke da shekara ashirin zuwa sama da aure bata taba haihuwa ba za ta samu bayan sata shekaru ki manta da komai na damuwa da ke zuciyarki ki fatan Allah ya baki lafiya sai ta sami bacci ne maman Dija ta sallama da mama Amina ta tafi gida amma ta ce za ta dawo tare da ta da daddare mama Amina ta yi waya da ku ta ce da mata an kwantar da mu ba har ana mata ƙarin ruwa sannan ta yi waya ta ce da wa mijinta su ma ta gaya musu tare da umarninsu su kawo musu da abubuwan bukata da abinci cikin su kuma wata za ta kwana da ba. a hazarin Allah ya waye babu mujib sallan tana kuma goggo duk da mawa Amina ta same shi da wayarta ta da masa suna asibiti da ba an kwantar da ita ana mata ƙarin ruwa ranar nuna damuwa yace yanzu zai shiga gida ne amma yana nan zuwa a lokacin tana jin kula gwaggwata ta hana su zuwa Yan da kuma mota guda suka yi suka zo gombe sai tsaya asibitin suka wuce suka duba jikin ba yanayin da suka ganta ya ba babban sa al'ajabi ta rama sosai tamfara da ce ta tana jinya babban tambaye ta mujib ya zo asibitin ta gaya mata daga gaske har goggo ba wanda ya zo babba da maransa ya ɓaci sosai ya dubi ɗan'uwansa babba audu yake ce ka ji halin da rahim har ta koya wa ko yanzu in ban da rashin mutunci a ce tsani ƙaninki kuma surutarki tana gadon asibiti ba lafiya ki zuwa duba ta kuma ma kin hana shi ya zo la ji ta yi miki ai ya haƙuri ki zo don zumunci lalle babu abin da muni ba za ta yi mata halin tsiya ne irin mata. Babba Audu ya ce, halin ya kona dabban shi, ai ko dabbar mata san nata kuma tana son sa, lalle mutum mai hankali. Kun ban da rashin hankali, da rashin sanin muhimmancin zumunci, daga zaka wajen ta da ɗanka na zumunci, haka fifi ta bare ka fi son sa akan nata, ta mu je can gidan, ai makaho bai san ana ta ba, sai an gungure shi. cikin ikon Allah da suka je gidan mijin mauna nan ai ko gaba ɗaya waɗanda uwan suka haɗa su suka zage su ta akan abin da suka yi na rashin kyautatawa bofa da ne ya ƙara da cewa duk abin da ke faruwa a gidan nan muna sane duk gunawa da ɓatanci da kuke mata ko da ɗanki muna sane kuma lokaci yayi da zamu fara kwatar mata yancin ta don ba muka baka ba domin shi ne yasa muka ga ya dace ayi wannan haɗe idan kuma kana gani da kwara a al'amarin to ka sallamo mana ita ta dawo gida bai kamata ku haɗu kuma tsawa rayuwarta ba kuna mata cin kashi a tsakarka don kawai Allah bai ba ta haihuwa ba ko kai da ya baka wai gwanin cewa kai masa da ya baka sannan a yarinya na asibiti tun jiya babu wanda ya leƙa ta cikin ku in ta ba ta leƙa ba cewa kai ai dole ka ce tunda matar ka ce haƙƙinta yana wuyarta idan ka zalunce ta da daga ƙwayar zarra sai Allah ya saka mata ko a duniya ko a lahira idan mun je saboda haka kada ka yarda wani ya saka ka a hanyar sabon Allah ka biya maka kowaye ko da kuwa mahaifiyar ka ce ga ta nan don ba a bin abokin halitta wurin wa mahalicci sai ka kiyaye kuma maza ka tashi ka tafi asibitin wurin matarka kai komai da ake bukata duk da hajja ayin ta biya kuɗin komai tana tantsaye da al'amarin ta. wannan a abun kunya ne ka bar dangin uwarta da ƙawainiya alharin tana da shi rashin zuwan kama ai shi ne babban abin ta takaici ya ƙara magana tare da jin tsaki sai da zuwa fa audi yake tashi mata shi. rana ta yi mu ji da sauran cewa haba babba kin yanzu za ku tafi ku tsaya a baku abin karyawa sun isa direba ya mai da ku babba da yace mun ga mun karya tun a gida mun gode suka miƙe ya su yana cewa to bari in ji in mai da ku asibiti babba da ni yake ka tsaro ni yadda ka gan mu a motar haya muka zo daga asibiti yanzu ita za mu hau mu koma daga can mu koma doka a motar da muka zo don ba mu kaɗai bane masu zuwa dubiyar da zuwa ya dubi gogoce ta kuma da uban sai ba ta riko an tantu mata gori sun amshe shi a hannunta to ku rika abinku dama ma ku ne ba naka bane Allah ya ga irin rukun da kai masa na tsakani da Allah ne kuma saboda zumunci saboda haka muna roƙon Allah muna tawassuli da irin rukun da kai masa domin ka Allah ita ma ka azurta ta da ɗaya masu albarka don alfarma ka da alƙur'ani mai girma in ma bai bata ba babu kai za mu bata ɗa a dangi ko guda nawa take so ku rike su a matsayin 'ya'yanta har abada kenan ba ka jin babba ta yi wata magana don kare kanta har suka fice a gidan suka nemi mota suka shige suka koma asibitin shi ta maji idan shi ya yi sanyi ya kuma san da ya kyauta da abin da ya yi ba tun jiya ya so zuwa asibitin amma da ya dawo gida kowa ta gaya mata wai su mama amina da mama jiza sun ci mata mutunci akan tafiya da mini ba asibiti dan kawai ta ce su jira su ya dawo shine abin ya ba su haushi yake zuwa asibiti yana shiga ɗakin sa ya saurin yin wanka ya tsaya kansa cikin lallai ta sadda mai ce ji da ɗaukar ido ya tofa turare ya ɗauko wayoyinsa da makullan mota ya shiga ɗakin su da ya ce musu Ya zo asibiti yana lura da soyayya yadda ta haɗa rai tana cin magani daga yawan bata zai je asibitin da san wanda yake jin zafin rashin kawar da yayi ba ko da gobe za ta hana su zuwa asibitin a yanzu ba zai hanu ba inda yake kamba girman laifin da yayi balle ita cinta ba zai hana shi zuwa ba gobe ma dauko mai asu sai ta ce maka tare da ita za su tafi babba na ganin za su fita ya saka ihu sai ya bi shi mutu da dauke su mika wa shi ba yace Allah sai shi ban ba zai yi mu jira shi ba idan ya gansa ya ji masa karuwa za ta yi Za ya zauna a gida har suka shiga mota suka tafi suna jiyo kukan babba a wasu da take ji ne ya sa ta tsirallar sunsa motar ta babba na cinna kai harabar asibitin Suka faɗi motar ɗan doku za su tafi asibitin za su tafi da ya masa alamar su tsaya da su suka gaisa da sauran jama'ar motar suka gaisa da gwaggwa sannan suka tafi sai tsaye ɗakin da muniba take suka nufa tun da ma jiya mama ta gaya musu ɗakin da muniban ke kwance hannun ta ɗauke da abin ƙarin ruwa mama ainiya ke zaune a kujera duk da gadon shigowar su mutum ne ya sa muniba ce sauran rasa idanunta tamkar mai yin barci ta san mujin ya ga lokacin da ta rufe idon ta ba a mutunta ta danka da mama Amina tamkar ba su mata wani abu na bacin rai ba suka tambayi ya mai jiki take da sauki sun dade shiru babu wanda ya sake yin magana da kar mujin ya iya bude baki yace mama dan Allah ki hakuri da abin da ya faru sai ce ɗan ne ta dan yi murmushi tace haba babu komai ai ya wuce sai dai a kiyaye gaba ya tashi cewa sun ba da bil din abin da za a biya ne tace eh sun ba da har an biya yace no amma ba zai yi ki biya bil ɗin ba Zan me da miki da abin da aka bada haƙi na ne tace sai mijinta ne ni kuma ɗiyata ce dan sun zumuncin da ke tsakanina da mahaifiyarta shi zai sa in kashe mata ko nawa ne don neman lafiyarta ta kuwa san girman ladan mutumin da yayi abu don Allah kuma a dalilin zumunci to ni ina girmama zumunci saboda Allah da kansa ma yadda yayi maganar zumunci don idan mutum ya yi watsi da shi zai iya jefa su a wutar jahannama a lahira kuwa idan aka je ƙetare sirati zumunci da amana duk wanda bai rike shi da kyau ba shi ne ƙungiyoyi guda biyu da za su tuntuɓi mutum su riga su cikin wutar kaga kuwa me zai kai ni in hallaka rayuwar lahira ta ina ji ina gani saboda haka ko ma ka kiyaye haƙƙin aure da haƙƙin zumunci ɗan uwarka yace gode, insha Allah zan kiyaye ogwado na zara tana jin su ta san maganar mama Amina Waye ne mai kama da wanka ba da mijin kaɗai ta ba har da ita Ya wasu ta ko tare da nan ya duba ba ya zai ta ya dubi mama Amina ce Azza ko wannan ne mijinka tace eh shi ne mijinka ita ce da mijin da ce tun jiya da aka kawo ta na so in ganka ka biyo ni office zan yi maka bayani da zai bayan lokutan zuwa office ɗinsa duk ya yi masa bayanin ciwon ba, kamar yadda ya yi wa mamani na sannan ya tsara da bawa mutum ɗin shawara kan kiyayewa wajen ɓata mata rai kuma a kula da yadda take cin abinci don kuwa abin da ke damunta ya sa har ba ta cin abinci kuma hakan zai iya jefa rayuwarta cikin matsala mujibiyar godiya tare da jaddada wa likita cewa zai kiyaye insha Allah lokacin da ya dawo ɗakin tana zaune a bakin gado mama yana ba ta ruwan ci da ta haɗa mata a kofi Mami da mahaɗa ido da shi, sai kawai kawar da ƙwayar idonta, ya matsa dab da ita yana mata sanyi. ta amsa tare da duban sa a fakaice yayi mata kyau sosai tamkar wani jinsin larabawa haka ya zama ya ƙara fari yara da yayi ne abin ke ba ta mamakin abin da ke sa ta rama hakan bai sa ta ga tausayinsa ba illa ma kare jin hausarsa da ta yi na babarar da al'amarinta da yake yi ko mai ta a rayuwarsa na masa ya amsa kotun sayin ya ce bara in huta sai ki mama ki nika masa ya so ma ba mu ni batun. hausu ya kama goggo ganin yadda bai ji kunyarta ba tunuje tana cewa zaka kai ni gida sai ka dawo Allah ya ƙara sauki ya kara sa ba mu ni batun. duk da bata saka masa fuska ba tamkar yana ba ta haka take jin ta ya fito kai goggo gida ko shiga bai yi ba ya jira kan motar ya koma asibitin a hanyar ya tsaya ya musu duk wani abu na bukata da sai da suka mazaunin bayan motarsa da sayayya sannan ya koma asibiti tun daga ranar mijinje sun tara zuwa asibiti yana kafa kuɗaɗe wajen saye-saye har aka sallame ta suka koma gida wani abin mamaki tunda suka koma gida sai al'amarin su na asibiti ya sauya ya koma 'yar gidan jiya can ya daina shiga harkarta sai dai abu ɗaya da yake damunsa idan ya fito ofis sai ya dinga kewarsa duk da kokarin sanya hana faruwar hakan ya gagare shi a tunaninsa rashin so ya bane ya sa yake kewar minibar yau kam tun da ya shiga ofis ɗinsa kewar matarsa ke damunsa a daddata ya iya kaiwa a gahar suna idar da sallah ya shiga motarsa ya nufo gida daga waje ya tsaya don har mai gadinsa ya buɗe masa gate sai yake ba su zai yi ba ya dauki wayar sai kira lambar ba. ta yi matukar mamakin ganin kiransa ta kafa tunaninka ta hanyar amsa wayar tasa yace na ji yi yanzu kace ina gida ne yace eh na san kina gida so nake in san abin da kake yi mamaki ya kama ta na waɗannan tambayoyi ce, na fito wanka ne ina fata mai yace good ki ta kaya ki fito waje ki same ni za mu je wani waje ce to tare da kasa wayar ta talafiyar yaji za mai ɗan karanto ta saka ta yi fakin ɗin gashinta ta ɗawa ɗan kwalo rigar ta sa hijabin rigar ta ɗauki wayarta ta fito magana ganin ta ce ina kuma za ki dauke da baki da lafiya ta ce ni ma yanzu baban bauta ya ce in fito yana waje Mun san inda za mu je ba. Mago ta gada kai ta ce yayi daidai sai kun dawo tana wucewa Suwaiba ta fito take cewa gogo ba wani babban fa kariya ne tana dai san fita ne bari in gani inda gaske ne ita ta waje ya dodo da juyawar kan motarsa suka tafi ta tambayi mai gadi waye wancan yake alhaji ne ɗauke tabbas shi ne dan sa ce Kai sau sauzatar wani mai masu take bi bayan su daga inda za su je ya dawo ya gaya mata ka biya su ya masu ya ga aiki ne tsoka sai sauran din bayan su ni ba tana shiga motar kawai ta ga jiya kan motar ya hau titi ya so mata siya ta dube su kaɗan ta ce lafiya baban basa yake faruwa ne ina za mu je ba tare da ya dube ta ba hankalinsa na kan titin da yake yace duk waɗannan tambayoyin mene ne kin san da ba sai da kanki gani ba sai tsarin ta inuwa kuma ki zuba min ido kawai kada ki ƙara tambaya ta komai hakan kuwa ta yi ta ja bakin da ta tsuke ta zuba wa sarautar Allah ido mutum bai da sa a ko'ina ba sai a wani keɓantaccen hotel abin ya ba ta mamaki amma ba ta ce masa uffon ba ya bar ta a motar Da fita ta ɗauki mutarsu sannan ya dawo ya buɗe mata mashin ƙofar yake ita ta fito ta biyo shi tamkar haƙumi da akala haka ta yi ta binta har ya buɗe ɗakin baccin da ya kama da kasiyar ɗakin kawai ta tsaya ƙiƙam tana tsarewa ɗakin kallo tare da kallon mutum da ke zaune bisa garin ɗakin yana zuba ruwa a kofi shi ma ya sarka idanunsa a kan nata ya ce ki zauna mana tun tsaya cikin tsoro kamar wacce na sace ba za ta iya yi mata musu ba Sita ta zauna a kujerar ɗakin. Mutum da ya yi bakin ƙoƙarinsa a wannan rana don ya faranta wa Muniba barai, amma abin ya tsira. Kasancewar aikin boka na dindiri yana nan yana cinsa. don bai sake shi ba. Ga dole sun zuwa, amma babu zani ɗaurawa. Magana ce a bakinsa. to amma babu halin furtawa don ba zai ji a bakinsa ba yadda mu ta jin misali ma ta ta tamkar zama su a hotel ɗin, kada su koma gidansu su sake haɗuwa da matsalar da suka dawo a gidan nasu mamaki take yi na yadda fara tsaya ya sauya mata ya shiga cikin damuwa zuciya tana tararo mata abubuwa da dama da ke damunsa amma tunkun kanta ta fi cewa, da irin kalamun da zai yi ta mata na yabawa irin baiwar da Allah ya bata kura ba kuwa ba ta tafiya mai mashin gida ta shiga ta kai da gwagwa abin da ya faru Mazin bayan ta ta sa mai mashin ya yi, ya ga inda za su suna kan tattaunawa ne da gadin sai ko ya ce musu sai mashin ya dawo ta ta sami mashin ya bayyana mata cewa hotel suka je bai bar gurin ba ma sai da ya ga sun shiga ciki kuma har dawowarsa daga sun fito ba a sama yana jin daki suka kama don ya ga sugan alhaji ya shiga ya fito da mukullin daki a hannunsa sannan ta fito ta duka cikin hotel din ta ga dogon daki da fito fita ƙaramin kishi ta miƙa mai mashin ɗin naira dubu ɗaya ta yi godiya ta tafi ita kuma ta dawo cikin gida kulabar ta gwagwa abin da mai masu ɗin ya je ya gano mata gwagwa ta jinjina kai ta ce yo lalle yaron nan to na ba ta tafi su a hotel Saka ce wata mai zaman kanta, Suwaiba ta ce, "Ai wallahi zai dawo ya same ni." Sai dai ai wanda za a yi, zai gaya min me hakan ke nufi. Goggo ta ce, "Akwai suka tada jijiyar wuya kan wannan abun." To mai sauraro, gaje su bana ta hajjika kuma tana jiran mujibin ya dawo domin ya gaya masa dalilin da yasa har ya fita da muni ba a da cikin littafin nan mai suna wata kusa ni ma yamsa aidu jibril nake cewa gobe da labari domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a youtube